Բանակ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Համաժողովրդական հանրակրվեի իրավունքի ուժով Արցախի հանրապետությունն անցնող շաբաթ դարձավ 30 տարեկան։ Զինծառայողների մկրտության արարողություն Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածամոր Հովանի մայր եկեղեցում։ Խաչքար ուշակոթողի բացման հանդիսավոր միջոցառում Մարտունի քաղաքի մատույցներում անմահացած հրետանավորների հիշատակին։ Նշատակի միջոցառում 44-օրյա պատերազմում անմահացած Թոմաս Թոմասյանի ծննդյան 38-րդ ամյակին։ Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Անկախությունը բացարձակ արժեք։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական տոնացույցում դեկտեմբերի 10-ը նշում է որպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հանրակրվեի համանadrության եւ մարդու իրավունքների միջազգային օր։ Ուղիղ 30 տարի առաջ 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Արցախի Հանրապետությունում կայացել է երկրի քաղաքական ապագայի վերաբերող հանրապետական հանրակրվե, որի արդյունքներով մասնակցած ընտրողների բացարձակ մեծամասնությունը կողմ է քվեարկել անկախությանը։ Հանրակրվեն անցեկացվել այն ժամանակ գործող ազգային օրենսդրությանը, ժողովրդավարական ընթացակարգերին եւ միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան։ Ստեղծվել են բոլոր անհրաժեշտ պայմանները հանրապետության ամբողջ տարածքում հանրակրվե անցկացնելու համար։ Ընտրությանը մասնակցել են ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 82%-ը։ Ինքնիշխան պետականությունն ամրապնդելու եւ զարգացնելու իր վճռականությունն Արցախայությունը վերահաստատել է հաջորդ տարիներին համանդրական հանրակրվենների եւ պետական մարմինների ընտրությունների ժամանակ հաստատելով պետություն կառուցելու ուղին շարունակելու կամքը։ Սակայն Ադրբեջանն արհամարեց հակամարտությունը խաղ եւ դիվանագիտական միջոցներով լուծելուն ուղղված քայլերը եւ Արցախի ոչնչացման նպատակով սանձազերծեց 3 պատերազմներ, հետեւողականորեն խափանելով միջնորդների խաղաղարար նախաձեռնությունները։ Օրվա արդիվ Ստեփանակերտի հուշահամալիրում պետական այրերն ու հասարակական տարբեր շրջանակներ հարգանքի турք են մատուցել եւ ծաղիկներ խոնարել հանուն Արցախի անկախության համար մղած պայքարում իրենց կյանքը զոհաբերած նվիրյալների հիշատակին որը հերթական առիթներ հավաստելու նաև որ հանուն անկախ պետականության, հանուն ազատության, խաղաղության, ինչպես նաև անվտանգ եւ արժանապատիվ ապագայի համար Արցախայության պայքարը շարունակվում է։ Զինծառայողների մկրտություն Օրերս Տեր Մաթեոս Քահանադրավանցի ձեռամբ Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածամոր Հովանի Մարի եկեղեցում տեղի ունեցել Պաշտպանության բանակի գնդապետ Սասուն Աբրամյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքի անդամների մկրտության արարողություն։ Մկրտության խորհրդի ժամանակ ջրի մեջ ընկղմումը կամ նրանով լվացումը խորհրդանշում է մկրտվողի մակրվերն իր երկրայի մեղքերից։ Ինչպես բոլոր կրոնական խորհուրդները, այնպես էլ մկրտություն կատարող ու Սուրբ Հոգին է հոգեորականի միջնորդությամբ։ Լսենք Զորամասի գնդերես Կարոս Սարգսակ Ղարիբյանին եւ փոխգնդապետ Մկրտիչ Պողոսյանին։ Այսօր կազմակերպել ենք Զորամասի հրամանատարության հետ համատեղ եւ իրականացնում ենք շատ կարեւոր միջոցառում՝ մկրտության առողջություն պիտի կատարենք հայարակելական եկեղեցու ծեսի եւ արտաբեդության համաձայն։ Պատրաստումից հետո առաջին դեպքն է, որ մեծ քանակով զինծառայողներ այս պարագայում նաեւ նրանց ընտանիքի անդամներն մասնակցում են մկրտության արարողությանը, առ հասարակ մկրտության խորհուրդը ադամական մեղքից մաքրվելն է եւ ընդհանրապես գիտակցելը, որ այսուհետեւ դու պիտի ապրես նոր ավելի քրիստոնյա վայր կյանքով։ Իսկ զինծառայողների պարագայում բացի հոգեոր իմաստից սա ունի նաեւ այլ կարևորական, որ հիմնականում այնպես է լինում, որ ծառայակից ընկերը իր մյուս ընկերոջ համար կնքահայր է դառնում հոգեոր մկրտված են արդեն եւ նրանց այդ ընկերությունը կարելի ասել ավելի ամրանում եւ այս անգամ նույնպես հիմնականում եթե նայենք մկրտվող զինծառայողների կնքահայրերը հիմնականում նրանց ծառայակից ընկերներն են նույնիսկ դեպք ունենք երբ ծառայակից ընկերը ոչ միայն զինծառայակցի այլ նաեւ նրա ընտանիքի անդամների համար է կնքահայր դառնում Սա նաև զինծառայողների փոխհարաբերություններն է ավելի ամրացնում եւ համարյաշխություն ունեցում ընդհանուր զինծառայողների շրջանում։ Բացի այդ, թե որ նոր գիտակցում է տալիս, որ ավելի հասուն, ավելի վստահ ու ավելի գիտակցված ձևով մտնեն իրենց ծառայությանը, որովհետև եկեղեցին հայերենի պաշտպանության գործը ամենավերևում է դասում։ Դա ամենասրբազան ծառայությունն է եւ շատ կարեւոր այսպիսի բան կա, ավանդույթ կա կարելի ասել պատմությունից եկած, օրինակ մեր բոլոր ճակատամարտերից առաջ զորարանանատարները եւ գնդերեսները եղել, նրանք կազմակերպել են այնպես են արել, որպիսի բոլոր չմկրտված մարդիկ մինչև կռվի դաշտ գնալը մկրտվեն եւ հաղորդություն ստանան։ Այն վստահությամբ, որ Աստված այդ բարակայում ել ավելի պահպանելու է նրանց եւ ել ավելի օգնելու է, որպիսի հաղթանակ տանեն ճշնամիների նկատմամբ եւ այդ դիտակցումը մինչ օրս կա։ Կռվի ժամանակ նույնպես եղել են մկրտություններ եւ այսօր նույնպես փորձում ենք շարունակել այդ ավանդույթը։ Բացի այդ, հատկապես պատերազմից հետո, եթե խոսում ենք մարդկանց հետ, հատկապես այն մարդկանց հետ, ովքեր անցել են այդ ճանապարհով, նրանք էլ ավելի սկսել են գիտակցել եկեղեցու կարևորությունը, նրանք ամեն մեկը իր կյանքում այդ 44 օրերի ընթացքում ամեն մեկը մի հրաշք ունի, որ իր հետ տեղի ունեցել ինքը վստահ է, որ Աստված է իրեն բերել։ Եթե բոլորի հետ խոսենք, նույնիսկ մարդիկ, ովքեր կրվից առաջ իրենց աթեիստ էին համարում եւ այլն եւ այլն, այսօր արդեն իրենց անձնական կյանքի փորձով զգացել են հրաշքը, զգացել են Աստծո իրենց կողքը լինելը եւ իրենց այդ վտանգներից պաշտպանելը եւ հիմա կամավոր ավելի հասուն վստահ ձևով գալիս են, որպեսզի մկրտվեն եւ դառնան մեր եկեղեցու լիարժեք անդամ Այսօր իրականացնելու ենք Զորամասի զինծառայողների, նրանց ընտանիքների անդամների մկրտության արարողություն, խորհուրդը, որպիսի անցած տարի տեղ ունեցած պատերազմից հետո մակրագործվենք, համախմբվենք եւ Աստծո օրնությամբ կարողանանք մեր սուրբ պայքարը շարունակենք։ Միջոցառումը մեզ ողջավորությամբ ընդունվել է մեր անձնակազմի շրջանում։ Նրանք եւս ուզում են հաղորդակից լինել մեր քրիստոնյա հավատքին, քանի որ այսօր հենց քրիստոնյա հավատքով դասիրակված երեխան ծնողն է, որ կարողանալու է մեր ապագան կերտել։ Մկրտությունը զինծառայողների համար առանձնակի խորհուրդ եւ նշանակություն ունի, քանի որ մկրտվելով նրանք հարազատներ են դառնում, իսկ հարազատները իրավունք ունեն իրար վատաբանելու եւ նեղացնելու, այլ հակառակը պետք է օգնեն միմյանց բոլոր դժվարությունները հաղթարելու համար, որ เป զի աստուածակությամբ կարողանա մեր երկրի քրիստոնեության հոգևոր սահմանները պաշտպանել ճշտամու ոտնձգություններից։ Լսենք ընդդապետ Սասուն Աբրամյանին եւ պայմանագրային զինծառայող Սուսաննա Թավադյանին։ Հիմք ընդունելով մեր ազգի հիմնական հենասյուները, որով մեր առաջինը մեր քրիստոնեությունն է, երկրորդը մեր մայրենի լեզուն, երրորդը կարելի ասել մեր ընտանիքը, սեր արծնողներ, առընտանիք, եւ դժվար է ունենալ մարտունակ ստորաբաժանով, մարտունակ զինվոր, եթե մարդու մեջ արժեհամակարգը նշանավորված չի եւ այդ արժեհամակարգի վրա հենվելով է միայն հնարավոր մարդու մեջ անznազողություն, անսահման սեր հայրենիքի, ընտանիքի ձևավորել ու կարողանալ մարդուն մղել, որպիսի մարտական խնդիրներ կատարի, որպիսի հոգեվոր արժեքները չստորադասեն երբևիցե աշխարհիկ արժեքներին նյութականին։ Այդ համատեքստում, այդ մտորումների մեջ եկանք այն եզրակացության, որ նման միջոցառում անցկացնելը պարտադիր է, որպիսի հիմքը ընդգծենք մեր քրիստոնեությունը, մեր հավատքը, որտեղ հայ լինելը դա ուղակի Հայաստանում ծնվելով չէ, քրիստոնյա լինելը դա ուղակի խաչը կրելով չէ։ Մարդ պետք է ունենա այդ արժե համակարգ, այդ համոզմունքները, որպիսի կարողանաս ինչ որ ընդհանուր եզրեր գտնես եւ ընդհանուր այդ եզրերի վրա կառուցես գործողությունները կառուցես մարդու առհասարակ ներաշխարը եւ իրա ինչ որ միտեղ անգամ երջանկության բանալին կարողանա յուրաքանչյուր ոգ իր իրականության մեջ գտնի մխիթարվի այն ամենով ինչ որ ունի այն ձերբերումներով ինչ որ ունի եւ առհասարակ պայքարելու հույս ունենա իր մեջ մանավանդ է ստեղծված իրավիճակում որ ունեն շատ կորուստներ մարդիկ թե հարազատներ թե ապրուստ պետք են այդ հոգեվոր արժեքները որ կարողանան իրանց ոնց որ կանգնեն, ուղվեն, փառք տան Աստծուն եւ առաջ շարժվեն։ 11 տարի է ծառայումին պաշտպանության բանակում վաղուց էինք սպասում սենց միջոցառում անդադ ուզում ենք տանը խոսում ենք դրա մասին որ կազմակերպենք գնանք բայց ինչ որ չէր ստացվում։ Մեր զորամասի հրամանատարը սենց առաջարկություն արեց, որ ընտանիքով գանք մկրտվենք։ Ու մենք շատ ուրախացանք, որ այդ միջոցառումը հենց զորամասն է կազմակերպում պաշտպանության բանակի հետ միասին։ Մկրտությունը նպաստելու է մեր զինվորների հետ, մեր կոլեկտիվը ավելի ամրապնդվի, ավելի բարեկամանանք, Մեր ժողովրդի ազատ ու անկախ ապրելու իրավունքը պաշտպանելու զինվորականների գործը որակելով որպես աստվածահաճո եւ սրբազան առաքելություն, Տեր Մաթեոս Կանադրավան ցմկրտության արողությունն ավարտեց առաստված հնչեցրած դերունական աղոթքով։ Խաչքար ու շակոթողի բացում Դեկտեմբերի 7-ի Մարտունի քաղաքի մատույցներում տեղի ունեցավ Խաչքարոշակ օթողի բացման հանդիսավոր միջոցառում, նվիրված 2020 թվականի ռազմական գործողությունների ընթացքում անմահացած 7 հրետանավորների հիշատակին։ Հոկտեմբերի 31-ին հենց այս վայրում ԱԹՍ-ի հարվածից զոհվեցին Նիկոլա Նիկողոսյանը, Գրիշա Գասպարյանը, Վազգեն Աբ รา համյանը, Միքայել Արզումանյանը, Արտակ Իշխանյանը, Ապավեն Բարսեղյանը եւ Արսեն Դադամյանը։ Միջոցառման մեկնարկին Տեր Անդրեաս Քանաթավադյանի կողմից օրնության կարգ կատարվեց եւ մեր ժողովրդի պահապանության համար առաստված ուղղված դերունական աղոտ քնչեցվեց։ Նվիրյալների հարազատների անմիջական նախաձեռնությամբ կյանքի կոչված միջոցառմանը ներկայ էին Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, Մարտունու շրջվարչակազմի պատասխանատուններ, զինվորականներ ու հասարակության տարբեր շրջանակների ներկայացուցիչներ։ Ասենք Մարտունու քաղաքի մշակույթի տան տնօրենանի Խաչատրյանին։ Ազգի բարոյական հասակի բարձրությունը չափվում է նաև իր նահատակների նկատմամբ ցույց տված հարգանքի մեծությամբ։ Որքան մեծ է այդ հարգանքը, այնքան անմեր է այն գաղափարը, որի շամփան ընտրեցին ազգի նվիրյալները, նախատեսելով նաև մահվան հավանականությունը։ Այս խաչքարը, երբ որ կառուցել է 7 երիտասարդների համար է, հիշատակի համար է, ու հենց այդ 7 երիտասարդներին ընտրեցին մահվան շամփան ճաշում էին, կիսատ թողեցին ճաշը ու գործի անցան փոթաջանորեն եւ յուտն էլ միասին նահատակվեցին։ Խաչքարը պիտի մեր երիտասարդության համար հանդիսանա այն սրբավայրը, այն ուխտատեղին, այն մարդկանց համար, ովքեր ընտրեցին այդ ճանապարհը ու հավատացած են, որ մեր երիտասարդները սա մեծ խորթանիշ է մեր երիտասարդները ոգեշնչված են։ Ու պատահական չէ, որ խաչքարի կառուցման համար ամբողջ Մարտունու շրջանն էր մասնակցում այս կառուցման աշխատանքներին։ Այս հողը մերն է, մեր լինելուից համար մինը։ Այս հողում են հանգչում մեր սիրելիները։ Ու համոզված եմ ու կոչ եմ անում մեր երիտասարդությանը, որ ոչ ոք չլքի մեր երկիրը։ Մենք պետք է մնանք այստեղ, շնացնենք ու մեր ցաղկուն Արցախը պիտի վերհառնվի։ Բարձր գնահատելով հանուն հայրենիքի նահատակված բոլոր նվիրյալների դերը, Խաչքար հուշակոթողի բացմանը ելույթ ունեցողները նախաձեռնությունը կարևորեցին ոչ միայն հերոս տղաների հիշատակը գնահատելու, այլև նրանց օրինակով ապագա հերենաց պաշտպաններ դաստիարակելու տեսանկյունից։ Լսենք զոհված պայստազորային Արսեն Դադամյանի քրոջը, Ալյոնա Դադամյան Գրիգորյանին եւ զոհված պայստազորային Միքայել Արզումանյանի հորը, Վարամ Արզումանյանին։ Պատերազմ ավարտելուց հետո, երբ առաջին անգամ ներկայացա այս վայրը, տեսա թե ինչպես են Մարտունու երիտասարդ տղաները այստեղ շինարական աշխատանքներ տանում, ծառեր տնկում եւ ճիշտ ասած դա շատ ողջավորիչ էր։ Պատերազմի ընթացքում ես ճանաչելով իմ եղբորը գիտակցում էի, որ նա իրենից ամեն կախված անելու է, թեկուզ 1-18-20 տարեկան կյանք փրկելու համար եւ դժբախտաբար այս արհավիրքին սպասում էի, որովհետեւ նախ մեր ընտանիքում դաստիարակությունը այդպես էր, որ մինչև վերջ պետք է կանգնել։ Արցախյան առաջին շարժման ժամանակ իմ հայրական ընտանիքը 4 զոհ էր տվել եւ ամբողջ պատերազմի ընթացքում տատիկս ասում էր, որ հնարավոր չէ, որ այս պատերազմը մեզ խնայի եւ ճիշտ ասած այս վայրը ցանկանում եմ, որ մեր հայ կանայք, հայ մայրերը հաճախակի բերեն իրենց երեխաներին այստեղ, գիտակցեն, որ մեր պայքարը չի վերջացել, մեր պայքարը հարատև է։ Մենք մեր ապրելու իրավունքը այս ձևաչափով ենք ձեռք բերում եւ պատրաստական լինեն են եւ զոհելու եւ զոհաբերելու, որովհետեւ այս պատերազմը առաջին հերթին մայրերի պատերազմ էր, որովհետեւ եթե մայրը պատրաստական լինի իր որդուն զոհաբերելու եւ եթե մենք ազգովի այս գիտակցմանը գանք, կարծում եմ կխուսափենք նմանատիպ արհավիրքներից։ Իհարկե նմանատիպ հուշակոթողները նախ ազգային գիտակցությունն են բարձր պահում, բայց այն չպետք է միայն տարի 1-2 անգամ միջոցառումներ կազմակերպելու համար լինի։ Այդ մշակույթը մեր մեջ պետք է ձևավորվի, որ այո, հաջողակի պետք է ներկա գտնվեն այստեղ։ Վերջապես այս տղաների շնորհիվ է, որ այսօր մենք խաղաղ երկնքի տակ ենք ապրում։ Ճիշտ է, փոքրացած է մեր հայրենիքը, բայց ազգային գիտակցության բարձրացման հարց ունենք այսօր։ Դպրոցներում պետք է հաջողակի աշակերտների նմանատիպ վայրեր տանեն, պատմեն տղաների մասին։ Այսօր տեսեք 44 օրվա ընթացքում քանի անմահերոսներ ունեցանք եւ պետք է բոլորը իմանան ճանաչենք մեր տղաներին նրանց նման փորձենք մտածել որովհետեւ այս տղաներն նույնպես ունեն հնարավորություն պահկվելու փախչելու հետո արթարանալու բայց նրանք մինչեւ վեր կանգնեցին ու գիտակցաբար կանգնեցին եւ այս դաստիարակությունը պետք է մցվի մեր մատաղ սերնդի մեջ գիտակցեն որ այս պայքարը հարատև է եւ պետք է շարունակեն պայքարել Գաղափարը առաջացալ է մեն սրտը հոտ ունալի մտածանք գոնե հոցը հիշատակը համ վարպահինք համ թեկուզ 0.01% սրտը հոտ ունալու էր դրան անգլի անմնք դրան անգապ այդ պահին բլին դաժեն առաջինի մլալ ենախոյիքը վարկյանն է հետևալ ջայլնին թայդի ընգալ յուրանք առաջկացալ թողալ չն խոյեքի վեր դաժե ես բիդին դիքինիմ այդ պահեն տելեֆոնա խոսալım 3-4 քայլ առաջ կացալ բիդի ճանապարհը բլին դաժեն առաջին ու տրակուցի լալա լավաս տալավ եկալ հենի մինի մաշինը կարիմ պենավ ինչ կարիմ անիմ էնել գրիգորին ալալ կարեն ալալ ստը ոչմ տակավնի մտալ խոցը թողարած ալալ Համբերություն մաղթելով զովասների հարազատներին ներկաներին ուղղված իր խոսքում հանրապետության նախագահը 2020 թվականի 44-օրյա անհավասար պայքարը համեմատեց ավերերի ճակատամարտի հետ վստահեցնելով, որ մեր միասնությամբ ու քրտնաջան աշխատանքով մենք դեռևս առիթներ կունենանք նոր հաղթանակ ներկերտելու, ինչը թերևս հայրենիքի համար իրենց կյանքը նվիրաբերած տղաների հիշատակը հարգելու եւ նրանց գործը շարունակելու լավագույն առավոտյան կհանդիսանա։ Խաչքար օշակոթողի բացման հանդիսավոր միջոցառմանը ներկայացվեց նաեւ նախագահ Հարայիկ Հարությունյանի հրամանագիրը, որի համաձայն ռազմական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած խիզախության ու արիության համար նվիրյալ հրետանավորները հետ մահու պարգևատրվել է մարտական խաչերի կրոտաստիճանի իշխանշանով։ Միջոցառումը եզրափակվեց տղաների հիշատակը հավերժացնող աշխարհոշակոթողին ծայրների խոնարհմամբ։ Թոմաս Թոմասյան Դեկտեմբերի 10-ին Արցախի հերոս Ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետ Թոմաս Թոմասյանը կբոլորեր ծննդյան 38-րդ համյակը։ Ստեփանակերտի հուշահամալիրում նվիրյալ հայորդու ծննդյան օրը շնորհավորելու եւ հարգանքի տուրք մատուցելու են եկել հարազատները, զինակից ընկերներն ու պարզապես նրան ճանաչողները։ Թոմաս Թոմասյանը ծնվել է 1983 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Ասկերանի շրջանի ներքին Սզնեկ գյուղում։ Սովորել է գյուղի միջնակարգ դպրոցում, ավարտել 2000 թվականին։ Ապա նույն թվականին ընդունվել է Արցախի պետական համալսարան։ Փոխադրումների կազմակերպումը եւ կառավարումը տրանսպորտում, ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում մասնագիտությամբ եւ ավարտել 2009 թվականին ճարտարագետ մեխանիկի որակավորմամբ։ 2001 թվականին զորակոչվել է ժամկետային ծառայության եւ զորացրվել 2003 թվականին։ Սակայն զորացրվելուց հետո զգալով, որ զինվորական լիներն իր կոչումն է, անցել է պայմանագրային ծառայության։ Հակաօթային պաշտպանության զորքերում ծառայել է մինչև 2014 թվականը։ Ապա տեղափոխվել է պաշտպանության բանակի հյուսիսային հատված, ծառայություն իրականացնելով Օմարում։ Երբ սկսվեց 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը, նա հերոսաբար մարտնչելով թուրք ոսոխի դեմ հաղթանակեց ու հայոց հողից դուրս շպրտեց նենք ոսոխին։ 2017 թվականին ընդունվել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան եւ ավարտելով լեյտենանտի կոչումով նշանակվել դասակի հրամանատար։ 2020 թվականի փետրվարին ստացել է հավաստագիր դիպուկահարների դասընթացների մասնակցելու եւ լավագույն արդյունք ցուցաբերելու համար։ Ծառայության ընթացքում արժանացել է մի շարք հավաստագրերի եւ պատվոգրերի։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Թովմասն իր ընկերոջ Արցախի հերոս Նարեկ Հովանիսյանի հետ ակտիվ մասնակցել է մարտական դիրքերի պաշտպանությանը։ Դիվերսիոն հետախուզական գործողություններ իրականացնել հակառակորդի թիկունքում։ Աճարյա ռազմական տեխնիկայի եւ կենթանի ուժի մեծաթիվ կորուստներ։ Հատուկ գրոհային խմբի կազմում նրանք պաշտպանական մարտեր են մղել ու գործողություններ իրականացրել սկզբում Մարտակերտի շրջանում, իսկ ապա Սխնախ, Խարինտակ գյուղերի ուղությամբ եւ Շուշիի մատույցներում։ Չլքելով իրենց վստահված դիրքերը, նրանք պատվով են կատարել իրենց առաջադրված խնդիրները։ Նախագահ Հարայիկ Հարությունյանի 2021 թվականի ապրիլի 2-ին ստորագրած հրամանագրով հայրենիքի պաշտպանության ու անվտանգության ապահովման գործում Արցախի Հանրապետության մատուցած բացառիկ ծառայությունների ցուցաբերած քաջության ու անձնական արիության համար Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի Ենզուրամասի դիպուկահարների դասակի հրամանատար ավակ լեյտենանտ Թոմաս Թոմասյանին հետ մահուշնորվել է Արցախի հերոս բարձրագույն կոչում, ազնելով ոսկե արծիվ շքանշան։

Ռուսաստանցի զինծառայողները խաղաղապահ գործողության շրջանակում Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում այժմ զբաղված են գերիների վերադարձման, ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացման եւ հումանիտար այլ խնդիրների լուծման հարցերով, տեղեկացրել է Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Ըստ Վալերի Գերասիմովի, բացի հրադադարը եւ բոլոր մարտական գործողությունների դադարեցումը վերահսկելուց, մեր խաղապահների ջանքերն ուղղված են տարածաշրջանում խաղաղ կյանքի վերականգնմանը, ընդ որում հաջողությամբ լուծում են հումանիտար խնդիրները։ Այդ խնդիրներից հիմնականներն են տեղանքի եւ օբյեկտների ականաձերծումը, գերիների եւ այլ պահվող անձանց վերադարձը, զոհվածների մարմինների որոնումը, հումանիտար բեռների առաքման ամտանգության եւ ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացման ապահովումը։ Ռուսաստանի զինված ուժերը շարունակում են խաղապահ խնդիրներ իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղում։ Ավելի քան 1 տարի առաջ հնարավոր եղավ դադարեցնել Արյունյանի պատերազմը եւ պայմաններ ստեղծել տարածաշրջանում խաղաղության վերականգնման համար։ Լարվածությունը նվազեցնելու եւ հրադադարի ռեժիմին համապատասխանելու համար ռուս խաղապահները հերթապահություն են կազմակերպել դիտակետերում եւ բարեկեցություն իրականացնում խաղապահ օպերացիայի տարածքում, ասել է նա։ Անցնող շաբաթ հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Ռուսաստանի Դաշնության հարավային ռազմական օկրուգի հրամանատարի տեղակալ Ռուստամ Մուրադովը։ Մինչ օրս ադրբեջանական կողմի բոլոր զինծառայողները վերադարձվել են, իսկ հայ ռազմագերիների վերադարձի ուղղությամբ աշխատանքները շարունակում են։ Կան լավ պոզիտիվ, կան բռնում։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցը պետք է ամբողջությամբ փակվի,